da li je dozvoljeno koristiti miris koji posjeduje određenu količinu, odnosno procenat alkohola? Sve mirisi koji na određen način mogu imati udio alkohola, znači možemo izbjeći sa mirisima koji nemaju. I tako izbjeći bilo kakvu sumnju po pitanju takve mirisa.